Dankie vir hierdie oomblik. Dankie dat jy hier is. Dankie, dankie, dankie pappa. En in naam alleen. Amen. Amen. So ons gaan vanaand lekker, lekker, lekker. <laughs> ons gaan vanaand oor 'n ding praat wat 'n wat baie keer baie awkward is en ehm uh, maar uh, julle gaan sien ons gaan al begin by die ehm uh, by die snaakse deel en dan gaan ons al meer beweeg na wat God daaroor sê en God se perspektief. En ehm uh, gewoonlik as ons in die woord sê in die kerk dan gebeur daar twee goed. Die een is jy guggel. <laughs> en die, en die volgende een is jy probeer voor jou kyk en en jy sê vir jouself don't make a sound. Wanneer dat hulle agter dink aan hierdie goed nie. Ja. En en en gewoonlik as as ons hierdie woord noem en en uh obviously is uh, eh, is baie dames hier dan probeer jy die uh die manne miskyk en uh die manne probeer die dames miskyk. Jesus ja. moenie oogkontak maak nie. <laughs> en moenie hard asemhaal nie. En nou hier awesome. en dan eers begin al hierdie liedjie in jou gedagtes speel. Verbode vrugte. <laughs> So <laughs> vanaand gaan ons So kom ons kry dit uit. Um Gavin, kan jy vir ons daai video speel asseblief? Hey, guess what? We're getting ready to talk about sex. That's right. I said it. Sex, sex, sex, sex. And now for a segment I like to call Vintage Sex Education. Then at puberty, certain glands begin to work and our bodies begin to change. But where are these glands? Yeah. And what's puberty? Uh, maybe not. Now, look, when we talk about sex, you may get a little uncomfortable, a little fidgety in your seat. And whatever you do, don't make eye contact with the person sitting next to you while we're talking about sex. I'm just messing with you. But seriously, right now, I want us to do something that is awesome. We do this at every Thanksgiving at my house. So, on the count of three, I want everybody to shout out sex. I'm totally kidding about Thanksgiving. We don't do that at all, it would be gross. Here we go one, two, three. Sex! See? Nobody got hurt. It's okay. And when done the way God intended, sex is a very beautiful thing. In fact, the Bible is full of verses explaining God's plan and purpose for sex. Look, there's some words out there. I know them, you know them, and they make your giggle box go off. <laughs> so let's get them out of the way. Sexuality, intercourse, procreation, virgin virginity, second generation virginity, West virginity, adultery, fornication, sexy, sexual immorality, kissing. What kind do you like? French, Spanish, Indonesian? First base, second base, third base. Home run! The celebration of actions which baseball innuendos are used to describe are designed specifically for use within the confines of marriage. Passion, patience, purity, STD, HIV, LSD, KFC. Oh, wait. No, no, the last two are drugs and chicken. They don't have anything to do with sex. I don't think. Okay. Are we good? Because listen, sex, it is a beautiful thing that God gave us to enjoy in this great life we have. So sit back, relax, and listen up while we talk about sex. Okay, awesome. Um, Kevin, sê my as dit as dit so 10 voor 7 is net 'n signal gee, dankie. Um so seks. Nou, dis een van die moeilikste goed om oor te praat, maar dis een van die goed waar die kerk waarskynlik die minste praat. Ja, maar oral waar jy waar jy gaan, sien jy hierdie hierdie prentjies, jy hoor woorde en alles in die wêreld praat die hele tyd daaroor. Maar eintlik kom dit er die meeste in die Bybel voor. Nou, een van die heel eerste opdragte, kyk hier, Genesis 1 vers 27 tot 28. Dit sê God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: "Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit." Nou, so so God kom heel in die begin na Adam en Eva toe en dan sê hy vir hulle, hoorie, wees vrugbaar. Nou, met ander woorde, seks is goed. Seks is lekker. Geniet dit. Doen dit baie. Nou. Hy sê dit nie vir ons nie, ek sê. <laughs> Okay. Hy sê, dis lekker ouens. Wat is die probleem met seks dan? Die probleem is ons hak vas by die gevoel daarvan. Nou, ons hak vas by dit wat die wêreld daaroor sê. Ons gaan kyk nie regtig na wat God daaroor sê nie. Nee, en daarom is dit nodig dat ons vandag vra maar maar hoe kyk God na seks? Nou, so ons gaan 'n bietjie praat oor ehm um, seks, sonde en saligheid. Ja, okay, seks, sonde en saligheid en gesonde seksualiteit. Met ander woorde, ek weet alles van hierdie stof. Right? Daar's van die goed wat jy vir my kan sê wat ek gaan sê dan sê ek sê. Dis awkward. Nee. Nou, nah daar's van die goed wat wat julle al waarskynlik gesien het en dan sê Jesus maar Jesus ek is so bly my paal was nie daar nie. <laughs> so daar's baie goed wat julle weet, maar gesonde seksualiteit beteken om al die staf te weet maar om dit te sien deur die perspektief van van God, om dit te sien deur die oë van God. Hoekom? Want jou oë is die venster tot jou siel en wat jy in jou oë inneem gaan nadat in jou gedagtes gaan en dit gaan word wie jy is. Nou, so wat jy doen word wat jy dink en wat jy dink word wie jy is. Right, so as as ons die hele tyd luister na die wêreld en nie luister na God nie en luister na wat die wêreld sê, gaan ons hierdie goed begin sien uit die oë van die wêreld. En wat sê die wêreld vir jou? Hulle sê waarskynlik iets soos hierdie: Verlustig jou in daardie meisie. Het jy al daai woord gehoor? Lust after. Ja. Of 'n eh, of 'n volgende woord. Kyk daai foto toe En um, as jy in 'n baie cool skool is, soos waar ek was, dan sê dit, "Hey ou, kyk gou hierdie foto, hy's goed vir jou." <laughs> en as jy die foto kyk, is jy soos, "Wat maak jy?" <laughs> Hoe verduidelik ek hierdie vir my ma? Moenie vir jou ma wys nie. <laughs> en dan 'n ehm, en dan 'n woord wat almal baie awkward laat altyd. Is hulle sal sê, "Maar Master Basie is oukei. Okay. Master Beer net nog een keer." Nee. En dan gaan dit so aan en aan en aan en daar's soveel stof. Nou dan kry jy 'n advertensie oor water in 'n vrou in 'n bikini. Dis is gaan ek ek verstaan nie. Dis Bonaqua water wat ek drink. Soos wat het die vrou om mee te? Soos, okay. Dis bietjie weird. Of selfs 'n ja, een advertensie in Amerika het hierdie sien waar die vrou uit die oseaan uit hardloop uit die see uit hardloop En um, dan is daar skooltas wat hulle adverteer. Ek sê, wat het dit met mekaar uit te waai? <laughs> so, so die wêreld sê die hele tyd vir jou, maar hierdie staf is goed. Geniet dit. Go for it. Maar wat sê God? God sê, dis goed. Geniet dit. Go for it, maar sien dit eers soos wat ek dit sien. Want as jy dit sien soos wat die wêreld dit sien, gaan daai goed nou aan jou gedagtes so begin oorneem dat die stem van God uitgedrein word. Nou, en dis hoekom ons vandag hieroor praat want want ons al hierdie staf wat tussen ons en God staan en een daarvan is seks en seksualiteit. Nou die goed wat ons doen en dis nie net die daad nie, nou dis die gedagtes, dis die die foto's wat ons kyk, dis die goed wat ons lees, al hierdie staf. Nou en hoe meer ons daai goed in ons gedagtes kry, hoe minder kry ons God in ons gedagtes. En nadat begin dit ons verhouding met God verdof. So wat sê ons vandag? Ons sê maar kom ons reageer op dit wat God sê. Kom ons doen wat God sê ons moet doen. Kom ons leef soos wat hy sê ons moet leef. En dan man of oh man six and all that stuff is so mooi. Nou jy sal nooit weer in so 'n manier na 'n vrou kyk nie. Nou jy sal nooit weer daai goed lees nie want hoekom nie? Maar kyk wat sê God. En hierdie is amazing. Genesis 4 vers 1. As jy Bybel het, jy kan dit op die app ook kry. Genesis 4 vers 1. Die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad en sy het swanger geword. Het julle geweet dit gebeur? <laughs> Grap. <laughs> sy het vir Kain in die wêreld gebring en uitgeroep: "Ek het 'n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here." So hulle het gemeenskap en kyk nou wat gaan hom mee saam met die hulp van die Here. So eerliks het God iets uit te waai met seks. Okay, that's really interesting. En hier's waar jou brein blaas. God is actually deel van dit. Nou, die woord gemeenskap is die woord yada. Okay, almal sê gou yada. Dis die woord yada en die woord yada beteken om intiem te verken. Om intiem te verken. Okay, dis dis nou ehm jy het al gehoor tada. Né? Nou, yada is nie yada nie. Dis <laughs> lag ek vir my eie grappie. <laughs> Ja, dis nie tada nie, dis ja da. Nee, dis 'n sterk woord. Hè, ja, met 'n diep stem. So <laughs> so ja da. Ja da beteken om intiem te verken. Nou intimiteit Nou, die Engels sê dit so mooi intimacy into me I see. Met ander woorde, ek sien in die diepste van jou hart in. In die diepste van jou wese in en en daarom kan jy daar letterlik vertaal word as ek maak myself aan jou bekend. Ek maak myself aan jou bekend. Nee, dis so mooi. Ek breek my hart voor jou oop. Ek breek my wese vir jou oop en ek wys jou alles. Hoe mooi is dit? En dan daarmee saam, wanneer jy ja da, dan verken jy die ander persoon wat hom of haarself ook ten volle teenoor jou bekend maak. That's beautiful, man. Sê gewee vir die een langs jou, ja da. OK, so ja da om intiem te verken. Maar dit gaan nog 'n bietjie verder. God praat op 'n stadium met Abraham en dan sê hy vir hom hierdie Genesis 18 vers 19, dan sê hy ek het hom gekies dat hy sy kinders en sy nageslag kan beveel om op my pad te bly deur te doen wat goed en reg is sodat ek vir Abraham kan doen wat ek hom beloof het. Ek het hom gekies sodat ek vir Abraham kan doen wat ek hom beloof het. Interessant is daai woord vir gekies is weer die woord yada. OK, dis weer die woord yada. So so yada is gemeenskap, maar yada is ook kies, kennis. Nou ek kies jou om nader aan my te kom, maar dan in hierdie konteks beteken dit dat hy hom weer ten volle leer ken het het elke deel van Abraham leer ken en dan aan die ander kant het God daar gestaan en hy sê Abraham, maar ek wil jou ja da. Ek wil myself ten volle vir jou oopbreek. Ek wil vir jou alles van myself wys. Nou, hier is dit. sien dit. And that's amazing. Wanneer laas het ons by God gaan staan en het gesê, Here, ek wil U ja da. Waarskynlik het jy dit nog nooit gesien nie. Maar wanneer los jy by God gekom en net jouself oopgebreek vir hom? Here, hier is ek. Aanvaar my net soos ek is. Here, ek het vanaand seer. Mag bring dit na U toe. Here, ek weet nie wat om met hierdie te maak nie. Here, vat my. Here, red my. Here, help my. En dis wat Abraham gedoen het. Hy ja daar homself vir God. Hy maak homself bekend vir God en dan doen God presies dieselfde en God het hierdie intieme verhouding met Abraham. Nou die ding wat saam met dit gaan is daai daai woordjie beloof aan die einde. Nou elke keer omtrent in die Bybel wat ons sien die woord yada gebruik word, is daar iets soos 'n belofte wat saam met dit gaan. Nou die in die Bybel is die woord vir belofte hierdie woord. Nou verbond. Verbond en verbond as jy dit reg vertaal beteken dit verbind vir ewig verbind vir ewig. So as God sê maar maar Abraham ek ja daai jou. Nee, ek ek maak myself bekend aan jou, dan sê hy ek doen dit vir ewig. Ek is vir ewig aan jou verbind. Hoe amazing is dit? Hy ja daar ons. Hy bind homself ewig aan ons. Nou hy's die heeltyd besig om saam met jou te stap. Om vir jou te sê maar hier is ek, hier's my hart. Man of woman, ek het jou so lief. Ek wil jou beter leer ken. Ek wil in jou diepste kan insien. Wat het dit met seks uit te waai en al hierdie goeters? Seks is meer as 'n gevoel. Dis ja da. En dieselfde intimiteit wat ons kan kry met God as hy sê maar ek gaan myself vir ewig teenoor jou oopbreek. Kan ons kry met 'n ander persoon? En man, that's beautiful. En dis die moeite werd om voor te wag. Dis die moeite werd om daai ding te beskerm met alles wat in jou is. Daai oomblik wat jy jouself kan openbaar aan iemand anders vir ewig. Dis beautiful. En dis God. Soveel meer as 'n gevoel. So so paar jaar terug. So paar jaar terug kom ons op 'n op 'n meisie af. En uh sy het groot geword in hierdie huis waar sy baie misbruik was en so. En en haar, haar pa het altyd vir haar gesê maar die manier hoe jy gaan voorkom in die lewe is jy moet net seks hê met 'n ouer man. Sy's 9 jaar oud. Dit was in die vertrek instap, dis hierdie meisie swanger. En 'n paar maande later het sy die kind en alles gaan daarom goed. Ons staan eendag en praat met haar en ek vra vir haar, "Maar hoe voel jy?" Dis sy nou al 'n paar maande weggevat van haar ouers af en wat sy in hierdie huis groot word waar haar liefde is. En sy sê, "Oom, as iemand my net gesê het, as iemand my net gesê het hoe waardevol hierdie is, sou ek dit nooit gedoen het nie." Sy sou nooit haar lewe weggegooi het. So. En daarom sê ek vir julle vandag, it's worth fighting for. Dit is so waardevol en as jy dit kan beskerm, die dis die bloed, die sweet en die trane werd. Dit is soveel meer as net 'n gevoel. Hier sien ding. Hier sien ding. Is waarskynlik van ons hier wat al oor die tou getrap het. Weet jy wat sy God daaroor sê? Moenie skuldig voel nie. Dis nie waar vanaand gaan nie. Vanaand is nie om te sê ek shame jou en ek gaan jou uitwys vir almal nie. Vanaand is om te sê maar kyk hoe sien God hierdie. Dis 'n openbaring, dis 'n bekendmaak van jouself vir ewig, soos wat hy met ons maak. En weet jy wat, as jy oor die tou getrap het, God vergewe en hy kan jou nuut maak. So moenie in skaamte leef nie. Maar maar seks gaan nie net oor die daad nie. Kyk, seks gaan ook oor die gedagtes. Dit gaan oor die foto's wat jy sien. Nou die grappe wat jy maak met mekaar. Ek het so 'n paar hm, kom ons sê eerder so ruk terug, dat jy dit nie uitfigure nie. So ruk terug staan ek by 'n by 'n rugby game onder 13s. En voor die game staan die hele span en kyk na foto's van meisies. En die coach staan by en ek sê, "Guys, dit kan mos nie." Ja. Weet julle wat doen hulle? Hulle lag vir my. <laughs> maar hulle besef nog nie dit waarmee hulle besig is nie. Gesonde seksualiteit gaan ook oor 'n leefstyl van reinheid. Dit sê ek gaan nie toelaat dat hierdie gedagtes en fotos en grappe en hierdie goed my my my besoedel van binne af nie. Hoekom nie? Want ek wil dit beskerm wat vir vir my en vir God waardevol is. Ek wil dit beskerm soveel as wat ek kan. Sodat wanneer ek eendag in die huwelik ingaan, is met 'n man of 'n vrou, het ek iets om te gee. Het ek 'n prys om te gee. And this amazing. En dis die moeite werd. So wat doen jy? Wat gebeur wanneer ons die hele tyd in hierdie goed betrokke is? Ons as as ons die hele tyd pornografie kyk. As ons heeltyd goed soek om 'n eh, om oor te vertel of of of snaakse goeders lees, wat gebeur? Ons ons gaan in skaamte in. Nou eers voel jy alleen dan dan, dan gaan jy na hierdie trooster toe wat pornografie is, maar maar wanneer jy pornografie kyk, dan voel jy weer skaam en dan voel jy weer alleen en gekyk jy weer pornografie en dis heeltyd hierdie siklus waaruit jy nie kan kom nie. En dan dink jy nou oh, dan maar man, I'm stuck in this forever en jy label jouself eintlik as as die persoon wat sonde doen. En jy sê maar ek gaan vir my hele lewe verslaaf wees hier. Ja. Maar wat sê God? God sê nee nee. Moenie jouself label nie. Sê gou vir een langs jou, moenie jouself label nie. God maak nie. Kyk, God maak nie. God vergewe. Een van my favourite verse, 2 Korintiërs 5:17 sê hierdie: Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Sê gou nuwe mens. Die ou is verby. Die nuwe het gekom. Hy maak jou nuut van voor af. Inteendeel, en ek het dit al vir julle gesê, van julle het al gehoor, maar daai woord vir nuut beteken nog nooit gesien op aarde nie. Hy maak jou so nuut dat selfs die hemel verstom staan oor wie jy nou geword het. And that's amazing. Hy maak jou so net en hoe gebeur dit? Dis baie eenvoudig. Draai net na Jesus toe. En vra vir hom, vergewe my. En maak my net. En hy doen dit. Dit is so eenvoudig soos 'n vraag. Maar dan baie keer baie keer bekruip sonde ons soos 'n cheetah. Het jy al gesien hoe jag 'n cheetah? Iemand het al gesien? Dis dis ongelooflik. So as as jy 'n trop beeste is, nou koms vat julle hier voor. Julle is 'n trop beeste. <laughs> nou nou nou kom jy 'n cheetah en hy kom van voor af. Dan scratch hy bietjie in die gras. Nou en almal kyk hier na toe. En dan kruip hy onder die gras na die kant toe en hy scratch bietjie daar. En dan kyk almal daartoe en dan gaan hy agtertoe en hy scratch bietjie daar agter. En dan kyk almal agtertoe en terwyl hulle daai kant toe kyk, kom hy weer al die pad om en hy val hulle van agter af aan. En dis baie keer 'n sonde werk. Jou fokus is so op een of ander iets. Nou, dalk sit selfs games of wat ook al. Jou fokus is so op hierdie ander goed dat jy nie jou agterkant beskerm nie. Okay, jy beskerm nie wat jy nie wat jy nie sien nie en waarop jy nie fokus nie. En wanneer jy jou kry, dan gaan sit jy in jou kamer en jy kyk weer na daai prentjies. Dit bekruip jou wanneer jy nie kyk nie. So hoe staan ons daarteenoor? Baie eenvoudig. Draai na Jesus toe. Elke keer as daai sonde kom en sê net nou is en jy skuif jou fokus. Moenie die sonde probeer veg deur te sê maar ek gaan nie die sonde doen nie, want hoe meer jy dink aan die sonde, hoe meer gaan jy die sonde doen, selfs al dink jy jy wil dit nie doen nie. Maak dit sin? Moenie aan die sonde dink nie, want dan gaan jy dit doen. As dit opkom, dan sê net Jesus help. Skuif jou fokus na hom toe en hoe meer jy na hom toe skuif, hoe makliker gaan dit wees om uit die sonde uit te kom. Hoe vervang jy 'n bad habit? Draai jou fokus na God toe. Dit is so maklik soos dit. Kyk gou hierdie vers Romeine 6. Romeine 6 vers 6 tot 8. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is nie langer slawe van die sonde nie. Jy hoef nie vas te sit in versoeking nie. Jy hoef nie vas te sit in daai goed nie. Iemand wat gesterf het, is vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe, daarom glo ons dat ons saam met hom sal lewe. Wens, hoe kry ons dit reg? Ons gaan terug na Jada toe. Ons het gesê met Jada is dit om jouself bekend te maak, ten volle bekend te maak aan 'n ander persoon of aan God. Die staamwoord van Jada is Yad. En Yad beteken die mag van die hand. Nou, ja, so wanneer jy Yada, dan is dit letterlik asof jy jou hande vat en jy breek jou siel oop. Maar nou is daar 'n derde woord, Yada. Almal sê gou Yada. En Yada beteken worship. Worship. So wanneer jy Yada Wanneer jy bekend maak, breek jy jouself oop en wanneer jy worship, lig jy jouself op na hom toe en jy nooi hom in na jou toe. And this amazing. So al wat jy hoef te doen om vry te kom van die sonde. Ja daar voor God en ja daar sodat hy kan inkom na jou toe. Lig jou hande vir hom op. Dis jou game plan. Dis hoe jy vrykom en dis hoe jy aanhou. Ja daar, ja daar, ja daar. 'n laaste keer sê gefrie een langs jou ja da ja da kom op kom ons eh, ons gaan so so klein bietjie in worship ingaan en eh, terwyl ons dit doen gaan ek vra maar sit net sit net vir 'n oomblik jou fokus op God sy perspektief oor seks en al hierdie goeters. Dis soveel anders as ons sin. Maar dalk is jou probleem nie dit nie. Dalk is daar iets anders wat in die pad staan. Of dalk sê vanaand, maar ek is eintlik heel oukei okay, en dis ook goed. Maar as ons nou worship, breek net jouself oop vir hom. Maak net jouself bekend aan God. Ja, en dan ja da. Nooi hom uit om in jou te in te kom. Om in jou te kom inpraat. Okay, so maak jy oortjie daar waar jy is en dan gaan ek dit vir ons bid en dan gaan ons gaan ons in worship ingaan. So, papa, net dankie. Dankie vir die aand. Here, dankie dat U ons wil jada. En dat ons U kan jada. Here, U is 'n amazing God. Here, dankie dat U ons kom nuut maak, om vry maak, om skoon maak. En dat ons U kinders kan wees. Ons is nie meer slawe van die sonde nie. Ons is kinders van God. Here kom help ons om dit te doen wat U wil doen. Sodat ons kan dink wat U dink, dat ons kan wees wat U wil hê ons moet wees. Wow Lord, you're an awesome God. En ons is so lief vir U. Here as ons nou in worship ingaan, kom raak ons net aan. Kom werk in ons. Geef dat ons vanaand U sal sien. Dankie ons, dankie ons, dankie daarvoor Jesus. En in U naam alleen. Kom ons staan en dan as jy wil sit, kan jy sit ook. En dan nou worship ons 'n bietjie saam.